Юлашке вғытра жанталық уяртычы. сирен пыртак шынсан да, кындырлаба хевел пішертсе бұқыры, тюрем вырынзенче юршы візем сезінмелек юқса бітреш, шул ерізем кушықса типме түдінчіш. Мұнгын жеде сен жеде мар, әрнеде жүгінде, ял зем уява қадірленеші. Разумовын үш нумай, ажазіне каникула яны бұлзан да, кунепех шырать. Шкулдак жал тұғыр вренеть Аплавулинде Василий Петровича үшлемешім малахмар. Выл малдан варентесі же хавғаланза дыдынычы. Юратнычы көже. Пызгемецімбе бұрначы. Анчахунын хайын вайне, бұлдарулық нене плете кирлі таран сарзаяма май келмері. Шағывыл әшре ялан пантелей бұба пахынса бұрынмала бұл килчем Рехинче разумов ачасене книгізінче вырыс хрещені зейн пұрнышне мәнле шырзақыдартны каласа бачы. Кайран візіне сова вуласа паматыдынче. Выл урашне тұрзам. Убурмистра власа бабушка Нинила починить избенку лесу попросила. Отвечал, нет лесу, и не жди, не будет. Тезек нальгерже, а земде она апидетын лазай итлезеларачыш, ща выхатра... Шкула кетмен жерден пантелей пуп пырса кече. разумов ущен кышкырса каланы самахсине лайхах илтнемен. Шавынба кенеке кемень, учитель патне утса де, учитель кенеке нет, карт турца илчче, малала вулама чарче, Пуп пачасене келезине аче, Вараун гыщен разумов па калашматы тытынче. Эсэ мен унжине пықса. Мменншін перінш шкулда врентме тивешлле мар эшсемпе хытланатын. тивеш тевешсіріш туман, ана разумов хайюллын. Эбе ачасене пічікренех вырыс культурибе балаштармахынық тарашын. Вырыс культурибе... Міншін ыраснах некрасыва вулаза барадын. Ун произведение зем хрещензіне шывықрақ, яла ажыземына шымалрағынланашы. Кирлле марзуя, касада крапантелей буб. Хушманыш пиаппаланма чарадыпсына. Аджазыне туры жинжен ытларах верентмелле. Візіне истори пәліне керлі мар. Чергөш кулі берін, чергөш кулі. Итлемезен асту, епархине пілдерейдіп. Шагын хышын, пантелей пуп разумовсен әшне пармайсын аза, кашни удымра денебек тіріслізеді матапратре тур за турзакунебе чиргі юрізіне, тірлі келезіне вретме час-часаш Иртне жүрерім. Иртнекер пушлаза, Хыр жі пухны вағытран вара пантелей бұп разумыфа пушэх шанми бұлжы. Бұлтады жақ уроксыне пырзалармады Хышуқ хышух сылдав зірмінзірек разумыфа ятлагалаза илжі, ажызыне наказайны баргаларе, візіне шылықпа ғырадаган бұлжы. Пантелей бұп гына мар, Візен ашызем беде шкулды берге темінле варттан кәртін калашкаларе. Шакна Василий Петрович піреге хучей хыех сестре, шавынба вара юлашкин жен унба пуле бульми калашмада брахрем. Шабахта хыенчуни хушныне сарза быма темле евр булзанда, разумов ачазыне яланах мен майельне таран ытларах пелюбама тарышты. Уроксыне ертерне чухневыл, ачазыне пупран варттан, туры жинжен кына мар, чассазақ шүкчандалық жинжен де, үтті ұслылық сем жинжен де онландар барачы. Вырыс писателі зембе просветителі зем, ажызем вали шырна тірлі де ұтларақ вулазағыдардачы. Візем жинжен вырысла да, хай таран чывашла да кала-кала барачы. Шавхушырақ тада ажызем онланыны ұйтса білечі. Шаксем чываш ажызіне озавренме булышырыш, Шкулда жен женчылайжы вырысла самаяқ ұнланаган бұлжеш, калашма вірене бұшлареш. Магарба бұлза иртне қызықлы әш хыщын, разумов парвақыт хуши хыйын әжісімпе кыналарчы. Ундан вара мұнгын иртерме хый шуралзай үсне жіре, ұзан енне кайса келме жұтбары. Анчах іш сем хый әметлене бек бұлмарыш. Бірлігінже, кындырлаба, ун патне кетмен жерден ба шынсен бұрса кечіш. Разумов візіне кірзінех паллары. Візем вулы старшыны бе, пантелей бұп, тада упрамбур. жеш разумов халичен күрманчы. Анжақ вал візіне тумдерзем тарах паллары. Уестри полицерен міне шпекілдіші, тілінзе шутларе валхая жынче. Полиция начальниге она арестленішінжен білдерджі. Разумов – нем пәлмезір қытсатычым. Мін зылдавба арестледер изірмана, нен мезір ұйтырвыл. Лешсе мына калашма бамарыш. Анжен, хаярын пүлзі хучы начальник. Ундан пәрі начальник хушнебе револьвер негаларза разумов патни бұрзадыжым. Эбізірек унда мұшқыл мапа мастып, закон бе, тем каламатычы разумов. Анжақ лежі. Ареслен жүнзен калашма юрамаш! тезе кышкырза хучы. Шавзамантра вара тепри, начальнике хушнебех, разумовын хваттерне айлын шилен ухтарма тытынчы. Ундан полиция начальнике седел хушине кірзеларжы, пантелей буб этажерка жінжі кенегізіне иле лепықма тытынчы, упрам алык патне Ухтару сехиде яхын бычы. Полицейский зем Василий Петрович хваттеринже немехте дубаймарыш. Чавынба начальнике меньбурыде пантелей пуп таштан сідел сундахин жен тупсабана ике тетраде гына суйлаза илчче. Вăл візіне икішне де чылачейн ушкала запах калары. Ну-ка, куземмінзем санын ытревал Разумовран. Хожы, лапканы итре Разумов. Полиция начальнике она про тетраджень хуплашкине тілізі Щага, словарь тегенни. Чапла, словаривал, разумов Чувашла калашма веренес шуғышпа, хам валли ширн словаривал. Полиции начальники разумова ыдахальдин денебек куш шурибе бахсейльче. Чувашла да пледене плам. Пидехмар калашкалатып. Интересно. Мэнчен вренмеле варазанана. варазанына. Кирля? Мэнжен кирлі бүлжем. Мэнжен небе учитель. Интересно. Интересно. Начальник тем жухышпа хулын туды херіне, мұқыртсақ словар жіне пықсалар жа. Наушкаларя, вуларя. Ага, царь, патша. Грех, силох. Слова политика в лексиконе чувашского языка нет. Кумне білдереть. Шухву самах чувашчыл хинчи шавна білдереть. Полиция начальники словарей Еребей старшина на туттарчы де, тебірне ушкалама тапратре. Так, так, көміскер, теревал вуланамай мыкыртатса. Записки о чувашах. Культура и быт Чуваши. Ага. тело Салагаево. Хм. да. Волости. Материалы исследования для этнографического очерка. Да. Да, понятно. Начальник тетрадей сидельщик не хуже. мен? Буларыр буля мені дадыр. бек пулза разумов. Он жінжен мастап, Сазарды қышқырза, сідел жіне шапса же начальник. Эбер гонда санба вылама елмен. Эбеде сиренбе астап, Бұл наука же сиринмар. Да, наука, наука. Темен пит тергенебек начальник. Ундан уражнета жеде, шухыша кайза пюлемдары хывырт уткалаза жүреметі дінже. «Нет, подожди, это не шутка. Да, еще у чувашах это очень серьезно». Начальник тадах сыдельбат не бұрсаларжы. Разумға пиде шилен бақсайлжы. «Ну-кала, марксист пуладыны!» «Щук!» — Разумов. Политика тілішінчен әбі қама иреклішін дезе жұтладым. Анзой! Черегірзе ғайры начальник варашавындақ пантелей буба пықса елжем. Разумов тек чынме аптырарым. Те жавынба полиция начальнике кесінжен темінлі хуткалар жиде, ына саргалаза вулама тапратырым. Так, ноябрін тва тымыжы. Хакла тузым Николай. хавалза Николай, Чываш туйызем шинчен те ширадып теденюн батне. Вал жүру візен алынже. Разумыван ұшшеге хархыдах варгама тапратры. Мінле майба лекне вылунда. Эбе бур Николайран ответ келейменшін тілінзе бурнадап. Аплай кень. Полиция начальники чешкине чамырдары Разумов умне бірзатачым. Разумов шкулда жазыне Некрасов саввине вулазабаны, Пантелей буба кайранда нумай шухышлаттарным. Щуха, кунда темскер бұр, деневал. Міне де бұлін пілдеретку. Ағалден мар шапкаланчык кедюшпе. Кужукпа худшынза бұрынжывал. Тепленрек білмеле гына. Бұл вара тебір күннех шағын берге епархия шыру жүрзаяны. Разумовкам иккене, Вăл мменнлешен иккенне тепленрек пілдерме Лерене на учитель бірге немехте білдірмен, Бізем разумыға хыдырақ сынама шеш хушсаяным. Шапланде, вада телебек чейіп ұп, негама сестермезір питев варттан Василий Петровича сыназа бұрынмадыдынным. Кіргуне, хыржы бұхны вғытра бұлза ирт Николай Жуварана пушшех шеклендерне. Чок шанчықламар. Хыдасынас бұлайткана деневіл, шавгашхинех вара, Кантура ямжыға керішне паклак Павыл батне вешчерзе кашнам. Ана гына пілместіп, анжа хезір хушне тума тұрыжып. Дезе пана паклак Павыл. анде разумовын Николай ятлы тузе патне шырны шыреве тебір гунех пантелей пуп алыне бұрзалекне. Вал буринжені тла шав жырури, хвах пледен пурниде шыру урлы Майшук, шидес шура тіл унчухне тепленькалажы бір текен сымақсынжен храна. Хырушы кайық пулас, тыдас пула тезе ширіппінех шуғышлаза хуны бұп. Волха ва юри юрие хекілдезе қалаштар хытланна. Анчах тепле пулсан да, юрекамылла разумов умба херешлемен, чірлегіме жұтламан. Уп вара унженжен шкул ажисінжен өткала забахна, Лешсем калехызен учителі бергі немлі узалсы мақта каламан. Шкула жесен аш земде, елді үттешін земде учитель аслы жын, еваш камылла, ішчендезе хизепленем. Ага галь, первіштывады күн каялла гына, пантелей пуп разуму впереги тепіршені хабар илтрі. Паравыл хойде каламажу шавын бача срах волысри кантурбашы гынза уестри полиция ечінзе илчі. Шәгішсім мінле бұлза бұныне тәбі еребек білмезенде, разымы фана лайығақ чухларя. Вал полицию мінче хыне лапка тұтмадырышрем. Ну, әзі шірні вәшшак шырыва, өйтірі ұнран полиция начальника. Эбі жүрнім, чываш сене, инородет сене хүделеме шут тұттыраны аплам. Хүделеме кирлі де, кына марвал, Пәтчендеш мар, пулинде, ол кашне вренне шынан таза дивіжі. Анча хизір жырыва аштан тупрар. Тешші! Аштан тупны керлі мар. Тада әзі Эм, Әм... Ләчіға... Полиция начальника пупшіне бахрым. Міндят ләчіға был... Кузюк, тере пантелей пуп Да, кузюк. Он башы вақтырадыны, шаплай, Шапла? Ушех тіліне бұшларе разумов. Анжағын базирине шук манжутпа? Мінлі шук. Бунтарзине хергене дене пла. Езунба варманы итма вулза да кайны буласха. Терезигу хергене ден эппин візінем. Хергене мезір. Хамыр бекшін земек Полиция начальнике ағылдатса кулза яжеде, калехай врынне ха <laughs> Ха-ха-ха-ха! <laughs> Чуваш сенде бури. Чуда! Чуда!» «Господин начальник, лаван яшки шимейте гаять! Улах сене Та Тагамбада худшынать, учитель ятне жердеть!» Тере пантелей буб, разумов шине пахмазыр. Разумов тек тюзей мерем. Тәрісмар, езір жунзар, теревіл, херюлензе ғайза. Изир Эзир едем жүнне курмастыр. Анжақ жавында хый ұтлашы херзе кайнине систр булас, лоп лопкын кына калашма тытынчы. Шапла, шкулда вренне чухпире, вырыс ачизине, язычник сене кураймазыр бұрынма, візем жіне чуразембек ерінсе пахма врендечіш. Візене немінлі историзір, правазыр халық течіш. Анчах, шак суя теория күсме жүксиенлі, ирзірлі теория тегех әбі әнен местіп, на камсем шухышласа кыларныне, вăл камсене керлене де эпе лайық плетіп. Вăл теоретиксем, ăссырзем баллах, сене анжақ тамар, үтті мен бурва халăхсене чун зырдикарзем теме хатер. Анчах хут темменле булсан да, тенчери пурва халăхсем бекшін пиринбекшинземех. Анжақ візінен шешмар, пәдем әшлі қалыға, бе малала адаланза, шидензе бұма, шул бамашы, візіне шавдерек ескеррін, чуын зырын пусмырлашы. Кам айыплы Разумов шаплашевичін калашни полиция начальникне дегілдені пегех туынжы булас, Был калама жүк шиллензе гайра. Аплайызым марксизсем майладырадын. Тірі себе қалазан, эбе марксизма палашман. Анжах был веренгі мұрды халық майладырать пулсан, эбе она ежынма хадыр. Полиция начальнике уражіне хвыртсікседі Так, все ясно. Взять его! кышкырчывыл. Разумыва теге-теге хватерінчен илсе тухса кайрыш. Мұнгун валетізе келден ништа духмазыр, шыбата тузал араган магар хылхине шахы бар каш пулас умень пырза кече. Ана күржізен патне кываш шепли жырама кайны мавра білдерчі. Сымақ юма хамырда пулдырда, пиде узалхы бар илтрем, дері Мен жидада, паян учителе тыца кайны дешевет ха. Мінле учителе, Вашли Петрович и шавна, уларан келзе илзе кайны теди, агарларны шырденсік сәдічі. Анделіндер, чынахи кусыммах, мэншін тыца кайры шываранна. Ара, вұл ристан тучителі пулна дейд, таштан тарза келнескер, антихристе шейжак шавын беки. Но, кужызіне елгіштар зәлчі макар. Петріміррех, апла булсан. Шаплах теше жау, пурди жапла калашы. Магарын шүш пуже верелле тарза гайрым. Каладып жав, сулагай хылға кешетреде, Ұрамар дезе. Ире хылға кешетсен жандалай хыбар илдесе марвара. Деревіл, Ұндан пір вғыт ним калама аптразатыны хышын Нега Нигамадан жарла, Курманда илтмен бұл, Асырхаттар жана. Кам білет. Учительбе бірлі пұрынны дезе. Хамрады темескер тузахурас тейш. Халяжам шанма жук. Шарлама тері. Ахалге чересіксе дырад. Шуржыр итсенче шывырзакая аймарыш візім. Учитель камылне аза илчеш. Бірденжен бұқсан, унбек үрішін тенжереті сақал демелі. Тебринжин, рестант выл. У вара чунчарине хыта клендереть. Тулда жандалык білетлі. Убасу жігбек еп хүбірігет. Бүрде сәм деттім. Кужа еп чексенде де Мавра хулин хулинех шывырца кайре. Магаран шаплах ұйғы жук. Мінле бұлза тухреха ку. Кам шутлама учитель Рестант екенне. Шаплах пульжав. Варалан мазар шыржы тұқмаш пуль. Чибер жұтласа кайзан чынақты еркелі жынақ. Туры жине шанма керлі мар дезе, кала менде. Үрба узала уерза ілме пейді еврахальмагарам. Анжақ узалы тұқса Учитель ыры зене тағы жы каяла сире-сире Агакам башықланны кенепе. Турузала аяққала сирдерех, ғыттын шүженсе елчі мақар, бачық қақтырыс қаларе. Тұры жал, қыдардар. Анжақ, мүншін лайықшы лайықшывыл учитель, бек лайықшына магар шақтарана шетседе курманчышке. Тілін мүлі. Чынақты биде тілін мүлі. Ним тілне пілме жүквіл пұрны жінне. бек тіл зір шуғы жызембе нумайчен патрашын завыртре мағар. Шабақ хай шуғы жызен вішне тухаймаре. Бара бес рех, шығырса ғайры. Магар шыр варенче сазардық вран ғайры. Шак вахытрана такам шаққаны бекте, хыне тағы не бекте дөйінже. Анжақ шу екен. Тебелде вараган мавра ускалнизыр бұшне урых немде елден мәрі. Тілі кілядаш савырдадып ши. Тілінші мағар. Жақ вғытра жүречерен кәлде хулен шақаны елдінже. Тем, парла шумы мари. тәрі мағар вара вырын жинчен тұрза жүречі бәтнелі бүже. Тулда шаплақ сөмдеттім. Немінде көрінмаш. Анча хунда тақам үзірче, ундан татақ шақары. Өтірімір, шын бұршке құнда. Сывлаймех бұл макар. Эй, тура, де қаны шук. Тұрға мавра, тағам жақ қайтқанды қран. Эй, тұры, жақ, кердес мар, де ешылдатса сайыл мавра. Тұлды шын, үлін бүлін де шіне-шинех шаққаря. Макар тек жетмезір тұма бұлдараймаря. Пәтне-пәтнех, мен бұл асыран итрев. Уш хамагар. Ужаса ушыптаха, камезе ырбай узалбай. Разумов, учитель, илдінші сазым. Унса сыне тине хлай хуерса илже Анжа хунын шүжі, темсісе чыжылдат садырза гайре. Ах, хи, Тер магар ним думап траса. Кам жағырса ана. Маврах хал суйрыжи, тен тут садакай манжи. Суят контур келнине хамдалайық курдымға. Кам білетті да, тень ұрық ішпе келіні бұл. Учхамагар Максимович, анғыра, нұмайды мастап, сандыран үтсә білмелізем бұр, дере Разумов. Бұл лапкін калашны макара кыштақлы Теперь Жіберек калажать, тен немекте бұлман бұлға, шынзымағы ғышын кайсаан. Шуғышлаза елчі макар, кердедіп мавра кердес мар. Ара, керчке керт. Учителе ұшса кертне жере маврада вырыншінчен тұрза хойы шутре. Ара, каламада, марда, кажардығы, сана баянчы берех, тұтса кайна тереш ведь. Тервіл. Разумовын тұңдері еп-епе. Анжақ вал ним бек лопқын кулзайлчы. Тұтса кайна деші апла. Чынақ шаплағалар еш, хамхыл хабах амилтрем. Әнен вара шынсымахне, курғайыз. Пуле, пуле, кемде пуле плес шук, бұғаншыне лачы разумов. Бардакран мавра калех вырца шывырчем. Магарба учитель, нумайчен калашсалар жеш. Разумов магарах ебе мен бұлза иртні жіншен пәр бұдармазыр, тебе керебе каласа бачы. Пәр врамана жетсен, вол полиция алдыншен вечерінсе тарны екен мар бұлза дұхре Макар Максимыч. Эп сана, астывады нүндені. Туры бараса кетселарыма керлі мар денечі. Эсі жавна, пуба гала забана. Шаплай? Хойылын бақса кетрер Разумов. Ахай хескер. Немінлі мар бұлза ғайры Макар. Кухал, мана тавыр сақы варма келі бұлаз. Менді вас. Жүк, Аранзы мақчын чынчы Суйма керлі мар Макар Максимыч Эбі сана ұншын аяплас шуық. Ашынлы пландарчы учитель. Ман чынныне, тірісіне білескілейді. Ховна ахергене деп, ба жеш, каланы ведь? Шугінде. Магар не плете тунзадыма май келмест. Анчағын разум же ұштан біліне тіліндерже. Кам каланы чынақта, Келнешін мана антетла Макар Максимыч. Чырмандардым, ұйғыра татрым бұлзанды. тадақ разумов күллянны кымылба. Магарын чыри ыратса кайры. Вара вăлхый чунне те пӹтембех учса пачы. Кажаре пинь, Василий Петровчы. Каланычы. Тере вăл мычы ужы лампынна лайхрак шунмала туза. Чылы кажартарма десе кайрым да. Ыца білме жутларым, білмене бі. Немде білмен, Унбек пулса тухаса шутламан да. Унба бабульшке выл мандрансан шинчен тем ыца білме түдінже. Лайық шыны едет. Аяқты деп, валмана вилімрен де деп. Қамайлы сорзем пір айып сірхенені және цан вара, мана немде жарламаре. Худуын айып узем туры сана бек инге күрмала жүрні дед. Кажар мана Вашли Петровчы. Шапла жав, біле деп дері разымов. Қама допрос пекке чүк чук елдім. Мана арестлесе тұтсағаясы шавындан де Макар Максимович. Чынақты бе ұнбе құтланашы. Айыплыне айыплы маребі. Анжақ валу ұқмақ сене жанма жуық. лумда лұмды вашы, тем тұзақума бұлдарашы. еп, апла бұлзан Василий Петровичы. Сәм еп, Василий Петрович аплах евршухыш бе пузырын заларче. Эх, Макар Максимыч, тере волундан. Ман занба немін лес мақ юмақ та жүк. Пулас Мана шыбақ шаванжын, Сирин худа кенежін айыплашывызым. Эй, ажа, вот эзі! Тинтына кере бушлары макар. Вол айланса хускалза илжі. Аплай пин. Візім унбекшін земекін. Унба візім перінден құрада хырада идаши. Пілдім, онландам, халидин чухларым жав. Эбі жанны візіне, әненне. Э Шапла жав. Ипір таза, шветтой жінземде візем хайзіне, анча хызім халаханин не хумашы. Шапладын же, Макар Максимыч, серін ялда бұрыны маншын пейді бұзық шкул бұлжы. Ебі күнда жа пейді нумай варендім. Них шан асра бұлман ябала земман күшумне тұқсады жеш. Онландым. Василий Петрович пачекрен хулара бұрынза үснішін. Унашы хузанда учитель решлене, валда пиде тюречунлы, Шукшин хутне керекен, әшіннізе майла тұрагат етем бұлна. Анчақлы нумаях бұрнайман, вдам жула шитне жетмен үпке черепе азапланза вілні. Амышына керек мүлі бұлсан да, вірентме дырышным. Гимназирен вірінсе духны ғышын разумов мала лавренме каяйман. Вірене сәмече шабақты сүймен, урныш йывырланны бұлзан да, вол мен майгилні, мен бұлдарны даран хайтелен вірензе бұмадырышны. Гимназире пірлі болна, кайран университет вреннеген Николай ятлы ана сахалмар бұлышна. Бұлақ история наукине юратма врентне. Шамрак разумова обществола пурныш тыдымеде, вренме илерде бұшлана, унберги візем хашчухне шәрі-шәрібе тавлашма хадер бұлна. Унжын бірне бірі күреймен, тірісліхе тубас тезе, тада пушшеш шине тарзавреннем. Урына келе, разумовын университета вренме керес әмәчі шеклене. Вал парики жыл хүші ыштада бұлін әшлізе, пырдақ ұқша бұғастезі жұтланым. Шеве жылізе бұрынағаны амыжана пұлышма бұлдарайман. Вал әшлізе еліне ұқша шимелі кына жетінім. Әш шыраза разумов таштада жетіне. Пәрбір шкула учителе гаястезе, кебернері учебный округень попечителя жетсе бұғына. Анжақ күнда ана ялан бірзымақ азатны вырын булман. Вара ана пәршивық юлдажы епархине гайзабықма канашпаны. Ялды чергю приходчызен зенже вырын булма булдарат дене. Да вара ана инжетри чываш жәлінже учитель кирлі не білдернем. Шапла Разумов салага елні келчідем. Разумов макара тіллезе Шул жырас бұлад. Шалана шулі теревал хыттын калаза. Хамыр бурны жаулыш тарза жэніндес зейнь, Ирен халықпа бірле бұлмала, кірішмелле, бұл ювір кережу бұлі. Анжақ бірін кірішмеллех. Кірішмеллех Макар Максимыш ан манжақны. Ларзан-ларзан разумов темле, хойызырдарахын калашма тапратре. Манзанран пір ябала ұйдас келейді. Макар Максимыш, деревіл. Мін жидады. Вах білен, манжул ұрасынала ғайрэнде, Теге кунда юлмай юрамаш. Эз мана пәркиверек тундир тупса жи. Кунба мана хывах плен чазах палаза еліште. Коллег тытса жакладич. Э, юрать, юрать. Учитель мені ытыне нанчы макар. Хамын кивелін пинжага тұхындарза ярам. Хыван думдерне де анхывар, ана кудам чергезе жигерде кірлі булать. Шәлікте бұртчы хаман, халехак. Магарба учитель, Мавраран киве кипкелзе кудамка туза жихрыш. Разумов магаран киве не бешелікне дығынже, хыйне кудамкана майласа чикре. Магарана ики башылу бачы, пызыкахмар тудыртады кебе товар чіркесі чикре. Спасибо, тавда буч, әмірне де манасым шук, дезе пуш тайлы учитель магарам. Вахыт сезін мере. Василий Петрович магар падінчен тул чудылза келес ументин Ну, сывы бұл Макар Максимыч. Ошын-ошын алы түтірвіл Макарам. Каяс бұладен деман. Узал ятпа аназын. Теге бір-бірне чыза курайма бар. Кузьма Степанович таврынзан калаза бар манжынчен. Ан дятла Макар Максимыч. Юрадатым эпсирем. Разумов алык патнеле барынже. Ундан тепре Макар енеле жаврынзан. Тулы марды езем жүді жүдебе пәжік-пәжік шылдар земделгіш сайылжыш. садрай чытса драймаря, көгірі пүліннебе капланзағы баржы. Ювіршке, ұтла шағын бек лайықта қымыллы шындран ұйрылма. Эх, Васли Петровича, хуга жар, тері мағар шыппын кына. Кив женіліні ұқшана да парза яраймастыпсынам. Разумов ал ине гына зульче. Макар Максимович, Бұл жаймарым жавзана. Мен бұря балазем ұпрамалыне үлжеш. Елдақсына барзағы барыттым. Шу күнде. Май келмес. Анне батне де кайымастып. Ман урық шул бағаймала. Каядып та. Ирзірзен мұшқылік болмыпқа. Бір-бірімбе тадақты ванла тытса, ұдалашса уйрылны чух мағарын суранлы пичі тарх вере күшіл юқсанчы. Шапла Темдерлі тудықса, шиінсе пәтіне темірде, Бұтқывар ұжынжы қыранат. Тудықран тазалса калек шерептемер булать. Нумай-нумай йывырлық чытса ертерні хүшін, әдем жүнеде шынерен жәрілет. Шыне вайхуа ділзе, шыне зывлашпасы вламады Ну Нумай гурза, нумай чытса ертерні хүшін магар ғыне шынерен шуралза үсін шын бек туя бұшларя. Вал пурны шине халі хибек мар, шыне күшпа урықларақ, де тишкерзе, лайықрақ сына запах мавренче. Каличен хый онланза илеймен ішсіне урахларақ тапжырза илеген бүлже. Тілінмеле учитель сценария, тада волгалазахы варна ослысымақсем тегех макар азынжен әмірне де дұғас шук. Магар хал хый каларыш, лисорбек пуле бүлмешін зембе худшынмаш, ун вырыне хыйбек кезембе ытларақ бұлмадыржать. Хамырбек шинзен пирен, пір хуйғы, пір нужа, бірне бірі лайықынланатпыр, шағынба пірне бірі пұлышмада қадыр, дед бол. Салагай зем агана тұқырыш. Магарн хал не лажи жүк, не мінді жүк. зене ғуратсақ варас тезен, шын батнек айзайылын мала. Лажаллы зем хызен анызіне ақса деречен магар алу саларашын бұлмаря, мавраба итті зем хызен пақчы жермене кережебе хус катмады дынчыш. Шырылмеве пақча жемешізем лартма қадірлізе құрасы деріш. Бірре кындырлаба, візем патне темінле вырысла тумланны пызы кудамқаллы шын бірза кечі. Ол түрек мағарзем әшленешере чарынжы. Узы кластерері мағар. Ага әбеде таврындым. Мүлі чүпкаладыр. Пұхри, пұхри мағар. Анжақ шынна не плеті пала палаза мере. Сасыне үлсен кейін тишміртірім. Ара, езі, чимха Кужук мари? Паллаймарын булать, эбі Ашын кулкала илчі кужук. Эй, ябала, ха! Хуларибек тумланны даху, аштан тұруғақ палла илен. Хыжан даврындын. Тинже шитрым, тюрек сирин бада келдім. Аплай, ну, мінле кайза келден. Аванаги, те бір жерде бұлзан, тем парзанда да заиле иле шуксана. Улшынны өзі күжік темле чиберленнебек, тазалза гайна, тірекленнебек. Улі-пулі, не шапсан шапландевыл. Візем пәрбірінбе ала тұрыш. Маврада кережене бірақса құжық пақалашма бігенже. Візем вишіші де пүрде кечеш. Құжық құдам кебетум дерезіне хывзағуны жүре, мавра яшка жақса яжы. Сидел батне бұрзаларны магарба құжық сымақ юмақ шылдырмене жұптарайшы. Құжық магардан ялхы барызіне ұйда-ұйда білчі. Волхый мағараға лечен курман илтмен ябалазым жіншен, темінде бір қалаза тіліндерже. Мағарын візіне жемін итлесі келже. Ну май жүрешітсе курдым дере күжік. Темде курмадел келже. Узанда пұрыны жоқ бір вақытрақ темеше терлеш тумала бүлже. Шитсенех пусмада даварзембе суды үлі таваган купса батне лашабық ма Ша вақытрақ каш сірін, магазин батинче хама хуралдыраттым. Пір ержуде, пір ирік вақытта жоқчы. Темлеренчеш, магилні жоқ пазара тұққала загураттым. Апла, евір бұлны дедені жүй. Евірчіде, мен де вастен чытмалла. Укшиденгі тәртленмезір тубына шукшав. Тәртленмезір пірі валли мән бұлдар. Күжук мағара, хыйшинчен калазапа мадырышы. Кем жол терпе тубынзанды мән вал пирін алыры укша. Эшлеремеп, чылай вұхыт бұрындым. Пәрчен-пәрчен денебек укша бұштардым. Эрехешмень, асаду за жүремень, уле салатман, шығырне де пермай тепелле, е пулыбағына шизе бұрынны дес бұлад, ақ қыштақ тұмдир илгелерім демелле, суясмар, мар хвара немде думан. И туман таза укша ирекін тыт каламалықта тубына имарем. Вот мінлі жавурнышсем, Пір ғана шапла тертлензе бұрынзан, Пыртақ табылин шымылық тубас тезе, хузандан самара, унда адал жинче пристанре грузчикле эшлерім. Мүлле швара бұл. Ешпалла әшлетпір. Етаттымыр. Пул қамыр бекшінзім. Вырызы де, тудары де, мақши де бұрчы перімбе бірлі. Пердыван бек бұрынатымыр. Шалайық. Бірне бірі мала бұлзаны. Вуда жаплақ керзек айма қадырчы. Пурде бір каварлычы. Күжуқ Макардан разумов біргейті пілін рехіца білмеді дінчі. Шел, шел, Эбе она юри курасезе әметлінеттім. Тері вол ұншын күлянза. Ошта житсе вұрна шреженде вол. Пызы каслы жінчі Учитель. Тебір күнне кужук яла тұқса жүреді. Контрладеліне дейін таврынжы. Әзі магаран үзіне мінлі калаза хварас тедірін? Үйтірвіл таврын санақ. Тем леға, телі магарап тұраса. Ташта такам батне гайза мала булать. Варлахе бурхада. Апла булзан йоре, телі кужук. Эбі баян, саншында, хамшында, эверкене ұқша түлезе қывардым. Мен дұмы. Ара, түрак мадеремеш, хые келсі сұқалаза барадып тере. Тада әбі бірдак сәлебе урба варлы келдім ұнран. Макар зақ қайры. Чына ғи. Әнен мезірейтірвіл. Малшында түллерім не? Түллерім жав, түллерім. Эх, кучма. аспек қалары мағар. Кажар әпенес мана. Міншін санын аплаттық мұлла. Чебер калашес магар. Білзі хужана күжік. Эбір ючін земімін. Бірін бірле мұлла. Тавда бұжа хеппін күжік. Үрі даван есманы. Сан ябулы зіне э, бір пірнеде девмен. Лайық сықлаза ұсырарымыр. Анжақ тұруна вот. Пызыла бұшлар еде авыртса шізе ядымыр. Май келзен тавыры бұрға. Чейіне, пиде лайық туны, сая яман, эбе ұйтмастып. Шапланде пәрбірінпе келішсех, шандалық лайық ұжыды чейн, күжук магазин патінчех пурнастері. Ундан вара агапетсен, хай вали пірпечік пүрт барцабық мажутлад. Көешре ана магарда мен май келдіран пулышма бұлчым. Шыва дұқсан, магарба күжук ядарлазақ әш, ашық шық дінчіш. Шылдырмаллы станукпа верен явма веренчіш. Пазарзем дыры хилзе кайза суткалазан, пырдак табулин болин хамара тыткаламалых, укша тупма пульм житереш візем. Малдан візені әжі чынақта хызем шутланы бек, онса бұжы, кешнерні пазарни илзе кайна ажықсыне пәдембек суса бідерджеш. Әмітліні бұлза бұрзан, едем не хват керет. Магарбагу жоқ хызен әжі аннышын савын жеш. Халі жылла, уды жулма туғаз умень, Ирин товар лайық қайы, тереш візем хозенешні малалла да пекенсех туза бұма хутлареш. Виш тывады гунышлізен, магарзен курыс пітрем. Курыс сыр мүнляжық шықмала, мүндірен вірен явмала. Епреже кайза келесіче, терегі жоқ. Унда варман вайлы, юні булаган. Шуғы жығу магарада келешті. курс яланах нумай. Изе аван Анча хилінче жула шурран кайза месіншке, мағарба күжу камранда бұлейін лажа ұйтса бұқастеріш. Мана әнден негам ташанза бара шук. Кимагарами пири хышын хыш пілізем, шанмиде бұлжыш бұл, дере мағар. Эверке бәтіне кайза бұқас, дере күжук. Вол жынны хамырбек, бізем дені шмариш. Ма барзай раз мар, барзай раз. жынақ лажа юксевелі шук, кайза Мағарба күжук тебіргун хевел тухны тухманах депрежелі тухса кайрыш. Упрамы хинчен квак шутыллах вранжы. Вранжы де... Никама шарламазыр, хызен ангардинчи зем батне тухры. Візіне вал кашнене кере-кере бақса жүреді. Иртнігін зем упрамжын, анышлы бүлчіш. Чулғулари Лавров купца батне тыры илме лавзем яна, Иге хутра шырала лавы тлайзе гайре. Вăл купцаба упрам, пәлдер ярмы кына гайзан баллашнычче. Хэйн сутлық тыры бурлишин женде çавын не хаке хаки пергиде те калашнычче. Жезір хебірдет упрам. Аля вăл иге хутлы чул журлартма булдарать. Чак кунсенже кирбіш патне гайзабах махут латьха, Келетсене бақса жүрені вағатрау ұпрам сазардық, храма бұшлары. Ялан тырба тұлза, капланзаларна пүлмезем халі, вижі бін паттыра азатных үшін, келечізем ұрай хами курнаган пулайчынех пужан жеш. Чағы ұпрам жерені ұраттаратте, үнбекіне валхаличын күрманшы. Халі ана демінлі, бұян буян бурны пәтсе келесінех тойынжым. Да, капла майгелмеш, майгелмеш, худа шутла бушлар әвіл. Пәде деп, әп күнбек пулзан. да, Лавров купца түрі а лавзем тадах пырасы жінчен қалазаяны. Кам білет, день візем шақ кунзинчек перзі жидеш. Пужыллах яры жывара візіне упрам, упрам армана Шайкадыр реммен чухлы бұғын жында қаза білес теревіл. Пызықларзен жетірі бажыны хау прам темеже хутта бұра-бұра бұқры. Меліксенжен шайкадыр реммен чухлі бұғын не айтса білже. арман келедінжі, авырмай елзе келінішін зен түрізінінде шуда елзе дұқры. Шак әрнере тада мен чухлы шайка бұғынма бұлдараса білешін бүлже. Юлашки күнзенже, шелпедек пулмаря, Шавын берге авырмайлзы бұна, түрі чылай бұғынна. Тағы шалзем деп, бұзы қырман бахилзі келзі лартны. Бөчек үлзі илзе земден ұмай. Упрамын хал жақсыне ховырт авырттарас келет. берге бірге мелінік сене де ятлаза бұқырым. Армана ағайлардадыр, наянзем, кәрі бұл. Ара, шел жоқ құжа, шел жоқ. Шел жоқ шында упрам хыды көшінше турине неде вұршқала елчі. Үш сұрсып бұрынадан, шілді забамазан, мүнісі занран бере, дері. Шавығытыра хыйдеғіл, вутлы арманлардай маншын пышырғанжы. Шу купрам жіре арманда да лыпланмары. Мінледе бұрлин хвартырақ түрі тупса, пұжанны кілетсіне тұлдар зағурас келейдінін. Келіне таврыны жүхне вылна жаба бұраган, күжікпа мағараділ бұлжем. Зем эверкела жіне күлзе ташта кайматухны она самаяқ тіліндерже. Бұл лава иртерес тезе шул херине паранзатыныскер, бірре лажа жіне тепре мағарба күшуға бұқса илже. Э, чимырға, ал ине шеклізе кашкар жавал ұндан. Штағаядыр езір қапла! Тұрадырға! Тұрадыр! Күшук үнденне шаврынса да Магар тілгебіне хыды тұқса қарындар жеде лашана юртма чарчым. жақ, денежак, ұйтравлу прамран. Да, сирежав, бізем батне ұтса бұджу прам. Ку лашаба, штагай адыр? Магарба күжух хызем ұштаганini нигамата пілдерешін марчы. Эше шавламазыр тумахынықны візім. Мурамари халяга ялдан тухн тухман упраматель булмала пульчче. Мен каламастыр! өйтрі Мағар Магар не херечченмен нине курзан. Кула шаба, ашта гаядыр дедіп. Эбири! Мағар хыне юнашарларған күші қапық сайылшы. Ништа дамар, пиринже барды, кайза келмелі бурчыде. Сана мін, керлі керлічі. Ашта ядыр дезі ғидадып шке, инжедей. Инжехмар, хмар, пір яла кайза келешінға. Үш яла. А юриях пужипе сол кытардан жетуре макар. Пәрішпе пе келмелечі де, аплайыппин да. Темін мығырда трупрам. Пәрішпе пин. Ку вара чим. Кужук булмари. Ай, тамаржа, Эс тада аштан жарынса житрен. Тәнжерен! Палай да санағал. Ай-ай. Магар унсымақ не білжем. Ма вара ебір зана кирлічім. Кирлімар да упрам эверкела жіне бақсайлжы. Кула жана вара выл э, сире хыяқ парзаячы. Кам. Эверкей? Да, эверке жав. Хыяқ пулмазыр, үнде? Мен жын бажы варым. Үйтір ұрда. Чарзады Мария. Да. Упрам тадақ лажашыне бақсайлжы. Вара калих мағарадиллері. Мәнжән хамран итмарар. Мен лажай, ну да, хамда барзаяны булыттым. Ара, веркерен үйтірмірда. ол бачыде. Мен чухлей дать хавал зерінден. Кам, иверкей, лажажны? Да. Чук, ағалех, начаслаха газа келме бачым. Ағалехим. Ағалех терімшке? Тем, не най вара, әнен мере ұпрам. Езір ана мінде бұлін туза барадыр апла?» Чук чынақ бұл жасқы молба жеш бачы. Ұпрам шаплақ әненмесір пүшне біргалары. Шақ ябала күжуға мере. Валагальге ұпрамба сыма хушмазыр лараганскер юлашкенден түземері. Магар алынжи тілгебее тұртса елчі. Ундан. Мән бұстая лабыртатса вағыда етчезедім алла. Пирин жасырақ қаза келмелі. Тереде, тілхепене турткалаза, лажана ұттара бұшлары. Бара ұпрама тарықса бұлмала. Шитмен дұрда құшыне суғыр врен ярмагай атпыр, шынна ішпұр берін бе!» дезе кышкырчым. Упрам пушне сулгаласа шеш жүлчім. Иверке лажиғы екебе текесін ярынза юрда бұшларым. Магарзем курнми бұлзан да, упрам чылай чейін да пранмазыр пықсадыжы. Тачка хура пелет айынчен тухнны хевел унын күпшеге келеткене сынзырлатря, упрама салху санчапрям. Пулатькам, щынывыл. Тагам бить хырадыр занран, щедекрень. Мығырдатса илжевыл, кужука тарахласа. Вара килнелле каяшыртенех, уй хапхинчен тухриде, калех армана уттарчем. Мен? Постовка деренежак? Чапла? вырысла забастовка деші телегі жоқ зем кавар бұлза заводра әшлеме брахаща. хужазіне узан бұлдыр дезе Хышпер жерде рабочизем шеле духашы зем вара ирексерех візем мін үйтіне давашы унзырын рабочизем әше тухмашы тірлірен бұлғалайды те бірінші забастовка таваган зене салдақсен беде хыратма бұғашы анжақ эше тухмаш хужазин Паян кунда, ыран тебір жерде каллех забастовка пушланать. лайық вал, Пір жуғышлы бұлны бек чуғын неде де чырмандарметші. Хрещензем, нумай жерде бұлғанашы. Пәлдірғавыл, самар кіберненчі хрещензем, улбут чуртне вуд терце шундарзаяны. Шырне турца илмедіні. Улбут не шешмар, кандурды зене вілерні земде бұлны. Хыды дустара шапла. Шилі тұл защитне халық вал, Пәрт апранза кайзан, темінде тума магар. мағар. Упрамран уйралны хышын, мағарба күжук шул шинче чылай вақыт хушы, урық негамба дәтел бұлмарыш. Шулахи тағыр жулба, эверкелажи хистемезрех аван юрдать. Мағарба күжук хызен ялінчен чылай иншетренде. Анчақ бірреде кечем марвазіне. Ужы хирбе пыны чух, негамда жук шырде, Калайса пума да ерек, никам да чырмандарымаш. Жук вара халичен пілмен ябалазем жінчен нумай калазабаджы. Эх, упрамзинетші пірре жавын беге. Тере макар жавын хышын пір хушычын мезір шухышла забырза. Шальчы тулыға, унында халық вайы выл хватлы, татсыба жана күжук. Аслышын ақшав күжук, бек веренні бұлзан, мінлежін бұлачы выл, шухышлать магар. Вырысла калашма врензе килнеде. Агар шухышне пәлнедейін кужук учитель шинчен калашма тапратря. Хамыр хушымырда Василий Петрович пеккізем ытларах пулны булзан, чухынғалық хуже хвартрах ужылны буличе. Шель Василий Петровича, хамыр ялда бурнаймаря. Теревал бырзан-бырзан. Андагала, шынны лайық ченде, сайра унбек шын. Уншын ебе паян гунда чарерин үгінзе жүрейдіп. Чунырадать, тере Макар. Пледини, мінле калашы халі унбекшінзіне, Макар енелі жаврынчы күжік. Білмес деп. Білмес тіне апла, күжік шуғы жағайны бек бүлже. Большевик семдеші, РСДРП, тере выл. Хальвізем вұрттындарақ ішлеші бүлінде, күнзірін нумайланза, чымырданза вой илзе бұрашы. Нумай әндеші хальвізем, халха хергенеген жінзем візем, халық шынтыры жашы. Макар тада хытса білметі дінжем. Кондырлаба візем пір ялбатне шитріш. Ялі пызык. Вишшір келге ұтла бұлі. Пызык шырмай херебе таштан аякран зарылзаларад. Ял бәш вәш сір херзір аслы варман бұшланад. жыл лажана туварза кандарас, дере күжік. Кандарас, келі шырмагарда. А вунда шырмай херінже курық Шидір халаша. Чылай келдемірінде. Чапла. Лажана кунда тұрандары бір. Кайран яла керзен, шывары бірда, малалла ғайы бір. Лажана тұварза, тұллаза ғышын, мағарба күшу ураба сулғын некірсіла жіште, худаштан сухан кукли кыларза апатлан ұндан Ундан табак туртны хушыра, выртсаган маршрутлар еш. Нумай бүлжі, сағалды, ялдан жин тухреш. Сарлага тузанны жылба візен патнілі Вадам жулдан иртнескер, улажыннызе майла думланны. ба, кепре херарым. Волдар жыннебе бірданды жақ бұлмалла, айрала кепе жинчен шамал пинжа курцаяны. Пуща кывак чечеклі шура тудырба. Магарба кушуқ тіліне житсен візем, те урабана, те лажана чарын чарынчыш. Өрі жынзем, тері аржынны, ұтлады лапқысасы ба. Езір хыш енелі жылдыдадыр, пере жылмай каймастыр жи, Езер камзем. Ашта гаядыр. Үйтрев зенчен ураба жумен жетыраган күжук. Эпир шол жүрегензем. Ларзабыма мүші дәтпір. Э, аплы, епре жәлі жидешін. А, жәлі, Апла пере майлы маржав, тере шул жүреген. Волхул бұйшы езіне сіктерзе, шуры мехы жінчі кудам кенетюрлетрінде, калек сымақламады дінчім. Лажыра тварзақ кандарадыр капла, Аякран келегензем бұл, езер. енжіземезер. Инжетріземек мар. Эндриел енжізем, хызен вулы зият Николарик ұжук. Эндриел енжізем, чимха чим, шул шинчен пырынза урапа патнех пычы шул жүрегензем. Хош ялзем буладыр капла. Салагайземе бер. Салагайзем, бірлік ұжыка, тепре мағара хывыртын пыха-пыха елчі шул жүреген. Мін ятлы Аля кушуктана хытын тингерзе Чим Чимха. Сабир бичим мариес? Ыйтревл. Шол жүреген қан кан хытса жа? Ара жав, Сабиребе, кедюші Сабир, Изиргам, эбе бұладып. буладып. Кучук? Штаппан бичі ывыли? Ақудада А куда да? Волмагар? Магажыны? Шавнажи, яснозень. Сабирин зем шавдери лемлен шутал загайрыч. Эх, талендермеш, теревал вырындан кышта хускалмазыр. Камзине курады бебе, телеем епле бызык, Изир хальшаган бек пул загайны, Халиде пірле Ну май иртрішке ондан ба. Візем ураба жіне керцеларзах, юмах шаптармата пратрыш. Акуманарым, лизух, хирарм палаштарчы сабир макарба кучука. Ундан вăл взен женде преже меннешпе кайма тухнине ыйтса білже. Изир тада ашталла. Ыйтрун хышын кучук. Хамырыш пе жүрет пырға. Пирин әші кал дері сабир. Сирин ялыра да шитсе курастет бір. Пирин яладайы. Адер хамырба бірле. Чимға кучук, бірле кайма аван хавыл. Вара зирен, курус Лайх мар булать аплы. Курзи? темех мар, шыразан хамыр шывы храты тупма болыға, ибір юнере хақпа туянас тезе шеш кунтала келдемір. Сире, нумай керлей, пір лавран ұтла елес жоқ. Апла бұлзан инже жулай жүреме де керлі мар, дері забир. Пір лавлық ялдақ тупма болад. ибір кунда чылай вағыт бұрындамыр, плетеп. Тупма бұлзан, пірек мари, күйлері пін лажана. Кевелден кышт аяққарақ, шірбе тюбе хушинче пәлет хыймалан тухриде, ундан теттемлене бұшларе. Кыштах тұрзан пәдем даврана сұрза илчче. Шандалыге шаплаха, пәрбек түлек, пөджі. Шурла вытла курс тейін бұлзан да, лайық каннылажа тюрем жылба маттур юрдать, анадала жүхне юртса елет, тебе курс евырмар. Савынна вғытра, калажуда савынышла, Сабир мағараба күжукран віземінле пұрынны жінчен ұйтса білчі. Хызен юлашки жүлесін жи пұрнышы жінчен де қалаза бачы. Дедем дүбей пұсынче хызен күшін шапса амансан, Сабир хый тетеге күн жүді күраса әметленменші. Пәдержі мана ұпрам пәдержі десе нұмай пашырхан жывыл. Мегеш стари гына топреші мал бұлдар, хузана, лекар батне илзі гайры. Больницыра забере вұрттарашын бұлмареш, Унзуранне тухтарзем, ну нумащен тавлаштыч. Усы жук, сурани йывыр, кунбек черден сыватныни хышанда ништа да булман. Шитменине да вăл, кетюше, мужик, тене кемен жын, тене хышпризем. Милованов текен піршамрық тухтыр, пітчене хвара пурне техерештаны. Тіріс маргаладыр, тене вăл тизине. Сабир зуране шинчен каласа барза. Кунбек сурана халичен сыват сыватмашу кине пілдермешха. Эбана хамзыват матытнадып. Эжім анышлы бұлзан, волманжын шешмар пәдем медицина науки жын шыны ябала бұлі. Отланны де калаға, кама жын вал. Милована франтыра лаза кулма пахны өтізем. Тавлашсан, тавлашсан, ташты темінлі пызық зем калашса келішсе, Милованов тухтар сабире больницырах вырнаштармаладуна. Валана хайсыватма дыдынным. Сабир телейне тенепех, тухтыр тударлада, чывашлада чухлаканскер буна. Вăл печі кача чухне, а шамыш чылай вăхыт хуши чывашсем хушинче пурнса үснемен. Нумай тұрышны Милованов тухтăр. Сабир кушницы вада стезе, хышпір вăхытсенче вăлунпатинче кунен черрен тухмазырларны. Чам вăхытрады да, хыйпір мая книге вулана, темін щира чираларнă, Вăл чапла тăрышни сая кайман, больницыра шур-шулаяхын Сабир калех кураган булны бек саванна вара шағынжын сабир, тухтара тав думалысы мақсемде тубайман. Полицеран туха зумень, Милованов сабире, час-часа хыйбе бірле ужылмайлзе тухна. Ол забирден ялды шинзе мілле бұрынны шинчен ұйтса біліне, сабирын ана хый шинченде кала-кала кытартным. Ничего, пиде хан гулян, бұрде чеберек бұрынма бұшлы барагы, десе жібатны ол сабире. Те жавынба, бұрна еле сабирына тува небегех илензе, хынықса житне Волунран хыйн ұрасқалзыр пурны жібе хуйхи сухи земшінчен немінде бұдарман. Сабир хыйн күшнемінле аматны жінчен калаза баныне, Милованов тухтар пушчех темлезе етлені, ыйда-ыйда білні. Итлеха Сабир, езі елчікенже чуралза үсіне терініға, ыйтнылы бірекенже больницына ерек бірза кірзен. Шапла, ача чухне унда бұрынна, дені Сабир. Аплай Хывыр енчи піршін папалаштарма бұлдарадып. Кам выл. Санбекшін нах, чываш выл. Петр Ебругу не тухта сабир батне чынах та пір хирарыма ерці бұны. Акшага выл эбізана палла жырдені тухтыр. Сабир пахна да, хой ышталарны не деман Лизук! кышкырзы янăвăл. Лизук ун пăтне чупса Пара иккіште пірбірінбе ыдаланса мағырзаяны. Халық пухывне шәрі ұйтма жынақ, хайне пуян яранзем, Турра херешлі әшті ваттезе, тыттарза хышын, лизук хүші немін нимен пәлмезір Малданы наш ұлдалыға яғынақ термере хупса шылы ундан шылығезіне кажартарас бұл аттезе, монастыре күжарны. Лизук унда түсе айман, пәр кашине монастырден тұқсадарным. Хоттемелле булсан да, яла жидесчі, яла дезе әметлене валбармаях. Инже жула тұқса кайма пәр буста ұқши бұлман. Тум дерде жүк. Хырым выжа, волтыран таранмалықта бұлін пірдадық шығыр тубас дезе ирексірек, хула базары зем тұрық, юры-юрлаза, ұйткаласа жүремеді дынным. Юлашки жулзенже лизуғын бұрны шавдере йывыр бұлны. Шабақ унын жамырқ жүхнехи илемлі сасси, жүғалман – Хăйнчери тепенчен тухаган хурлăхлă юрине вăл чунне пырса тивекен кевесемпе жырандарнă. Пазар тулли итлеме бухăнна, лизук юрлана. Вăл хăйн телейзăр шăпи çинчен юрласа зем нумай çынсем кушуль витр итленĕ. Вара анахă жепри тепре прер йих çерпус укша хура-хура панă, хăш çух çамрăк аза илсен, лизукăн хăйнче Чон дюберин шылдыр үкре. Шылдыр сүнче, шүттінже пышланже, тетімленче, телейман, шухалже, айғай савныжым, чунымжым, ұшта жез, ұшта жи, юрланывал. Унбатне чебер думланы шамрық шын пырзадыны, Вол мәскен херарым юрине кашса кайзатынланым. Кам буладын ез? Өйтіні волундан сазардық бүшне жеклезе. Лизук термере ларны чухне кышт-кышт вырысла калашма вереннескер, ана камики не калаза пельдерне. Шел, бедехте шел тени шамрыкшын. Чагынбек ослы жын сая гаяди. Выл лизука калама жух хергенем. Эш тупса барадып сана, не, ыйтны выл. Эшта, саван загайну куншын лизук. Хам бадыма илзе Мен дума,